Oi. Empolguei, viado. Oi. <laughs> Oi. É o pique desse uh, uh, jeitinho. Uh, Bem, na festinha é assim, nunca tô de bobeira. O clima tá gostoso, só tem mulher solteira. O pique rola pra cá, neném Esse é seu momento, sei que você faz também Na onda do beat vai se acabar, vai, se acabar, se acaba Na onda do beat vai se acabar, vai, se acabar, se acaba ah, uh, uh, Que pique é isso? Uh, uh. Velocidade movimento Oi. que fez uh, É de matar o rebolado dessa mina A melhor que tá tendo Se debrecha eu vou pra cima Na onda do beat vai se acabar vai, Se acaba, vai. se acaba Na onda do beat vai se acabar Se acaba, vai. se acaba Na onda do beat vai se acabar Se se acaba Na onda do beat vai se acabar Se acaba, se acaba Vai, A festinha é assim, nunca tô de bobeira. O clima tá gostoso, só tem mulher solteira. O que que é isso? Cola pra cá, neném. Esse é seu momento, sei que você faz também. Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acaba. Na onda do beat vai se acabar, se acaba, se acaba. Ah, e pique isso, velocidade sim O coração batendo no movimento que fez ah, É de matar o rebolado dessa mina A melhor que tá tendo, se der eu vou pra cima Na onda do beat vai se acabar, se uh. acabar, se acaba Na onda do beat vai se acabar, se acaba, se acaba mulher Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acaba Na onda do beat vai se acabar, se acaba, se acaba uh, pipi Paris, velocidade sim. O coração batendo no movimento que fez. Ah, é de matar o rebolado dessa mina. A melhor que tá tendo se der eu vou passar do beat, vai se acabar, se acaba, uh. se acaba na onda do beat, vai se acabar, vai. se acaba, se acaba, vai. mulher. Na onda do beat, vai se acabar, se acaba, se acaba na onda do beat, vai se acabar, se acaba, se acaba na onda do beat, vai se acabar, se acaba, se acaba na onda do beat, vai se acabar, se acaba, se acaba. Vai, tudo,